Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը այցելել է Ծիծեռնակաբերդի համալիր եւ ծաղիկներ դրել մեծ եղերնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել ավանդական ջահերով երթ։ Ֆրանսիայի նախագահը այսօր ուղերձով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Աշխարհը սփյուր հայությունը նշում է հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հարգել հրադադարի ռեժիմը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր ապրիլի 24-ին լրանում է Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915-1923 թվականներին կայսրության ոչ տարածքում պետականորեն իրականացված, ապա եւ Արևելյան Հայաստանում Անդրկովկասի մյուս հայաբնակ վայրերում նույն դաժան անողոք ոչով ու ձեռագրով շարունակված հայոց ցեղասպանության հերթական 103-րդ տարելիցը։ Ահագին ժամանակը անցել այն հերավոր ողբերգական տարիներից Հայոց մեծ եղերնը վերապրաստների քանի-քանի սերունդ է բնականոն փոխվել այդ ժամանակաշրջանում։ Սակայն ինչպես վկայում են հայրենի բնորանում ֆիզիկական բնաջրջման ենթարկված մեր ավելի քան 1.5 միլիոն նախնյաց հայոց սրբադասված նահատակների անմեղ հիշատակի խնկարկման եւ ոգեկոչման ամենամյա արարողությունները ժամանակը անզոր է աշխարհասփյուր հայ ժողովրդի հիշողությունից իսպար ջնջել այդ արյունալի իրադարձությունները Ավելին, հաշվի առնելով, որ հայ ժողովրդին բաժին հասած այդ ողբերգությունը նրա հետ մեկտեղ սկում է նաև ողջ առաջադեմ մարդկությունը, իսկ տասնյակ երկրներ ու նահանգներ պաշտոնապես ճանաչել ու դատապարտել են այն, կարող ենք ամենայն վստահությամբ ընդգծել, որ 1915 թվականը եւ այդ տարվա ապրիլի 24-ը դարձել են մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործության, ցեղասպանության դատապարտման ու կանխարգելման խորհրդանիշեր։ Համազգային սուկո այսօրը, ինչպես տասնամյակներ շարունակ, անփոփոխ այս է միջազգային հանրությանը եւ առաջին հերթին Օսմանյան կայսրության իրավաժարանք Թուրքիայի հանրապետությանը թուրք ժողովրդին ուղղված համայն հայ ժողովրդի վճռական հիշեցումը։ Հիշում ենք եւ պահանջում։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձ է հղել ժողովրդին։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, 1915 թվականը հայ ժողովրդի պատմության մեջ մտավ որպես Օսմանյան Թուրքիայում պետականորեն իրականացված հրեշավոր ծրագրի հայոց ցեղասպանության տարի եւ ապրիլի 24-ին ողջ հայ ժողովուրդը սգում ու խոնարհվում է եղերնի նահատակների Սուրբ հիշատակի արչեւ։ Դա հարգակի турք է 1.5 միլիոն մեր հայրենակիցներին, անմեղ երեխաների, ծերերի ու կանանց, մշակույթի ու արվեստի գործիչների, pedagogan ու քաղաքական այրերի հասարակ մարդկանց, ովքեր թուրքական յաթաղանի զոհ դարձան միայն այն բանի համար, որ հայ էին։ 100 հազարավոր մարդիկ դարձան տարագիր, թողնելով տուն ու տեղ եւ ապաստան գտնելով աշխարի տարբեր ծայրերում։ Մեր ժողովուրդը կարողացավ վերապրել այդ արյունալի աղետը եւ ոչ միայն վերապրել, այլև նորից կառուցել տուն ու օջախ, շենացնել հարազատ հողը եւ պաշտպանել այն տոնելով մեծ հաղթանակներ։ Այդ հաղթանակների հավաստիկը այսօր ազատ, անկախ ու ինքնիշխան հայկական երկու հանրապետություններն են, որոնք մեր մակարող ու առաջագործ ժողովրդի, Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների միասնական ջանքերի ու նվիրումի շնորհիվ հաստատուն քայլերով ընթանում են դեպի հուսալի ապագա։ Մեծ եղերնը համայն հայության խորցավն է ու չսպիացող վերքը, որը պարտավորեցնում է մեզ միշտ լինել զգոն ու աչալուր, անել հնարավորը հայոց անկախ պետականության շարունակական ամրապնդման ու զորացման ուղղությամբ։ Լինել կուր համախմբված ու միասնական, հավատալ ու ապավինել սեփական ուժերին, ամեն ինչից վեր դասելով համազգային շահն ու արժեքները։ Սա է մեր ժողովրդի առաջընթացի միակ ճանապարհը, սա է հայոց ցեղասպանության կարևորագույն դասը։ Ասված է Արցախի նախագահի ուղերձում։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին այսօր ուղերձով դիմել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Պարոն նախագահ, ձեր կողքին մենք հիշում ենք 1915 թվականի ապրիլի 24-ը Կոստանդնուպոլիսում եւ 600 հայ մտավորականների սպանդը, որը վկայում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության սկիզբը։ Մենք երբեք չենք մոռանա սպանված այն տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաներին, որոնք իրենց վաղճանը գտան աքսորի ճանապարհներին, սովից, ցրտից եւ հյուծվածությունից։ Ցեղասպանության հիշողությունը եւ նրա դասերի նշանակությունը վերաբերում է մեզնից յուրաքանչյուրին։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի 103-րդ տարեդարձի այսօրը ձեզ եւ ձեր ժողովրդին եմ հաղում իմ ամենաջերմ եւ բարեկամական մտածումները։ Խնդրում եմ, պարոն նախագահ, ընդունեք հարգանքներիս խորին հավաստիքը։ Ասված է Ֆրանսիայի նախագահի ուղերձում։ Ցակումով եզդի Իրաքցի իրավապաշտպան Մակ Թմրանյութերի եւ հանցավորության հարցերով բարի կամքի դեսպան Նադիա Մուրադը կոչ է արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին ես միանում եմ հայ ժողովրդին եւ բոլոր երկրներին կոչ եմ անում այս ցեղասպանությունը ճանաչել, նշել է նա։ Այսօր Ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի օրը վաղ առավոտից բազմաթիվ արցախցիներ են այցելել Ստեփանակերտի հուշահամալիր իրենց հարգանքի турքը մատուցելու Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված ոչռագործության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Առավոտյան հուշահամալիր են այցելել նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պետական այրեր եւ հյուրեր, ովքեր ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող զանգակատուն հուշակոթողին։ Ի հիշատակ ցեղասպանության անմեղ զոհերի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցել նաև ոգեկոչման եւ հոգեհանգստյան արարողություն։ Հայկական երկու պետականությունների քաղաքականությունը նպատակաուղված է այստեղ ցեղասպանությունը դատապարտելով ամբողջ աշխարհին հասցնել այն գիտակցությունը, որ այդպիսի ոչրագործությունները չպիտի կրկնվեն այլևս։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Մեր գենետիկ կոդի մեջ կարծես թե եւ ազգային հիշողության մեջ մտել է այն, որ մենք ապրիլի 24-ին ոգեկոչում եւ խոնարհումն ենք դերում հայոց ցեղասպանության զոհերի շտակին։ Վաղուց արդեն մեր պետական քաղաքականության ուղղվածությունն այնպեսին է, որ ցեղասպանությունը դատապարտելով այստեղ մենք նաև աշխարհի համար փորձում ենք բարի գործ կատարել, որ դա այն ողբերգություն, այն հանցագործություն է, որ չի կարող եւ չպիտի կրկնվի որևէ տեղ եւ որևէ ժողովրդի համար։ Կարծում եմ նաև սա հայ ժողովրդի առաքելությունն է, որ աշխարհի մի ժողովրդների համար պետք է կարողանա այս միտքը, այս գաղափարը առաջ տանել։ Վստահ եմ, որ ժամանակ ինչքան էլ անցնի, միևնույն այս խորհուրդը չի գործը։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով ցեղասպանության վտանգը չի վերացել, քանի որ վերջնական խաղաղություն չի հաստատվել թուրքական ցեղասպանական քաղաքականությունը շարունակող ադրբեջանական պետականության հետ։ Ալիևի հայտարարությունները նույնիսկ հայոց հինավուրց մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ անթակոց հավակնություններով այդ մասին են վկայում այն որ այդ վտանգը ցեղասպանության չի վերացել, վկայում է հենց այն բանի մասին, որ վերջնական խաղաղությունը չկա եւ թերևս այնինչ որ մենք այսօր հետապնդում ենք Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը կարող է միայն ամրապնդել մեր այն պաշտպանական պաշարը այս դեպքում գուցե միջազգային, բայց առաջին հերթին դա պետք է վերաբերվի եւ կարծում եմ այդպես էլ կա մեր ինքնապաշտպանության հնարավորություններին։ Այն հանգամանքը, որ մենք 2018 թվականին եւ ցեղասպանության տարելիցը եւ մեր բոլոր մյուս իրադարձությունները պատմական նշում ենք արդեն անկախ պետականություն ունենալով եւ այդ պետականության մասին հոգ տանելով վստահ եմ, որ դա ամենալավագույն միջոցն է այդ նույն ցեղասպանությունները կանխարգելելու համար։ Նշենք, որ այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի շատակի նվիրված միջոցառումներ են անցկացվել հանրապետության բոլոր բնակավայրերում։ Թեման շարունակում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը ավանդույթի համաձայն ապրիլի 24-ին Մարտաշատ էր հադրութի հուշահամալիրը։ Վաղ առավոտից հադրութ քաղաքում հնչում էր կոմիտասյան մելամոզոտ երաժշտությունը, որը խորհրդանշում է անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հադրութ քաղաքի հասարակության ներկայացիչների խոսքը դեպի հուշահամալիր չի դադարում։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարհում Եղերնի անմեղ զոհերի հիշատակին կանգնեցած հուշակարին եւ մեկ անգամ եւս նշում են, որ հիշում ու պահանջում ենք։ Առավոտյան ժամը 10-ին հուշահամալիրին ներկայացել հադրութի վարչակազմի ղեկավարությունը շրջվարչակազմի աշխատակազմի աշխատողների մասնակցությամբ։ Հիշում եմ եւ պահանջում եմ Կարկախոսը դեր երկար կպահպանի իր արդյականությունը։ Ու քանի դեր կընթանի է մարդկային հիշողությունը, կընթանի կլինի նաեւ անմեղ սպանվածների հոգիները։ Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցում Տեր Մաթեոս քահանան կատարեց հոգեհանգստի արարողություն, իսկ ներկաները մոմեր վարեցին Եղրնի անմեղ զոհերի հիշատակին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Երեք հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական եւ Արամ Մանուկյան ուսանողական միությունների նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում կազմակերպվել է ավանդական ջահերով երթ նվիրված հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցին։ Մինչ երթը սկսելը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը հայոց ցեղասպանության նահատակների սրբադասման կարգ է կատարել։ Այնուհետև երթի մասնակիցները վառած մոմերը ձերքներին շարժվել են դեպի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կառուցված զանգակատուն հուշակոթող։ Ճանապարհին ջահերթի մասնակիցները ցուցադրաբար վառել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պետական դրոշները։ Զանգակատուն հուշակոթողի մոտ երթի մասնակիցների համար ցուցադրվել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող տեսանյութ։ Միջազգային հանրության կողմից ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգի կարևոր խնդիրներից է, բայց արդյոք միայն հայ ժողովրդին է պետք ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը, թե ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին ժողովրդերի ճակատագրից մարդկության դեմ ուղղված այդ ոչռագործությունը առհասարակ բացառելու համար։ Թեմայի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը խոսել է Երևանի ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության նախագահ Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Ինչ ենք մենք հասկանում ցեղասպանության ճանաչում ասելով, արդյոք ցեղասպանությունը միայն հայ ժողովրդի կյանքում տեղ գտած ու նրա գլխին կախված վտանգն է։ Լարիսա Ալավերդյանը շատ կարևոր է համարում մեր պայքարի իրական նպատակը՝ միջազգային հանրությանը ճիշտ ներկայացնելը։ Ցեղասպանությունը ճանաչվում է մարդասիրության եւ մարդկության դեմ հանցագործություն։ Երբ որ հայությունը պնդում է, որ պետք է ճանաչվի այս ցեղասպանությունը լինի աշխարհի տարբեր երկրներից թե Թուրքիայի կողմից։ Դա զուտ հայակենտրոն խնդիր չի։ Էլի եկեք մենք նայենք այդ խնդրին ավելի գլոբալ առումով։ Մենք պայքարում ենք, որ աշխարհում մերժվի ցեղասպանությունը որպես քաղաքականության ձևերից մեկը։ Սա մի առաքելություն է, որը պատմականորեն մեծ է վիճակվել իրականացնել, համոզված է իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Դա մեր մշտական ուղղություններից մեկն է, եւ մենք պետք է պատվով դա անենք, հստակեցնելով, որ մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն հայությունը, այլ ամբողջ մարդկությունը, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունից։ Նրա համոզմամբ Արցախի անկախության ճանաչման գործընթացն էլ պետք է բացատրել ու աշխարհին ներկայացնել որպես ցեղասպանությունից զերծ մնալու միակ միջոց պետք չի միայն ընդգծել որպես ճանաչման հիմք զուտ ինքնորոշման իրավունքը կներեք մենք ոչ շոտլանդիա ենք ոչ կատալոնիա մեզ մոտ խնդիրը գնում է ինքնորոշում առանձնանալով որևէտև մնալ այն նույն վիճակում որով մենք եղել ենք սովետական ժամանակահատվածում նշանակում է ցեղասպանություն այսինքն զուտ կյանքի իրավունքի համար ենք մենք պայքարում եւ պայքարում ենք մարդկության դեմ եւս մեկ անգամ այդ հանցագործության կրկնության։ Սա մի դաշտ է, որտեղ դեռևս ահրելի աշխատանք կա անելու։ Պետք չէ հոգնել դաշնակիցներ փնտրելուց եւ նրանց հետ համագործակցելուց, ասում են նա, որքան էլ երկակի ստանդարտներով գործի աշխարը, միևնույն է, մարդասիրությունն ու մարդու իրավունքները միշտ էլ գերակա են քաղաքակիրթ աշխարի համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Երեք տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտահերտ նիստ։ Այն վարել է վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը։ Իր խոսքում նա հանրարարականներ եւ առաջարկներ է ներկայացրել գործադիր իշխանության բոլոր մարմիններին, նախարարություններին եւ գերատեսչությունների աշխատակիցներին, պետական ծառայողներին, ակնկալելով բնականոն աշխատանքի անխափան շարունակում աշխատանքի որևէ խափանում չպետք է լինի եւ դա պետք է լինի մեր պետականության հասունության ամենակարևոր քննությունը վստահ եմ որ մենք բոլորս այն պատվով կկատարենք պաշտպանության նախարարին եւ մեր բոլոր զինվորականներին խնդրում եմ որ դուք առավելագույն զգոն լինեք հատկապես մարտական ծառայությունները իրականացնելիս իրավապահ մարմիններին խնդրում եմ ցուցաբերեն առավելագույն զգոնություն շարունակեն հետևել օրինականությանը եւ հանրային կարգուկանոնի պահպանմանը Դիմում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին, քաղաքական ուժերին, ցուցաբերել մաքսիմալ զգոնություն եւ օրինապաշտություն, ցուցաբերել հարգանք այլ քաղաքացիների իրավունքների հանդեպ։ Մենք ամբողջ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ մենք քրիտիկական պահերին կարող ենք համախմբվել, հավաքվել, բանակցել եւ տրամաբանական լուծումներ գտնել։ Իսկ այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում անցկացրել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Մեր հասարակությունը պետք է վստահ լինի, որ պետական մարմինները շարունակում են կատարել գործառույթները լիարժեք եւ օրենքի տարին համապատասխան, արտաքին գործընկերները կարող են վստահ լինել, որ Հայաստանը հավատարիմ է մինչ այս ստանձնած իր գործակցային բոլոր պարտավորություններին, իսկ արտաքին մյուս ուժերը պետք է հստակիտակցեն, որ մեր կարողությունների ամբողջ համալիրը շարունակում է լիարժոքորեն ապահովել մեր ազգային անվտանգությունը ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Երեք վերաքննիչ դատարանում տեղի է ունեցել Արցախի Գերագույն դատարանի դատավոր վաստակավոր իրավաբան Վլադիմիր Հովսեփյանի արդարադատության դիրքերում գրքի հոդվածների ժողովածուի շնորհանդեսը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Միջոցառմանը ներկայ են վաստակաշատ հեղինակի գրքի ընկերներն ու գործընկերները, հանրապետության տարբեր դատականատյաների նախշնորհավորելու Վլադիմիր Հովսեփյանի հայտնի դատավորի եւ իրավագետի 65-ամյակը, ապա նրա նոր գրքի ծնունդը։ Հանդիպման մեկ այլ առիթ էլ կապված էր համանդրական դրույքի պահանջով վաստակած հանգստի նրա գնալու հետ։ Գործընկերները մի առանձնակի հպարտությամբ են խոսում արդարադատության համակարգում ավելի քան 45 տարվա նրա բեղմնավոր գործունեության մասին։ Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահ Նարինե Նարիմանյանը առաջին շնորհավորողներից էր։ Կարող Քեթանը դատավոր է, ով աչքի է ընկել այս տարիների ընթացքում իր սկզբունքայնությամբ, պարկեշտ մարդ, լավ կազմակերպիչ, որը հեղինակություն է վայելում։ Գերագույն դատարանի դատավոր Հասմիկ Խաչատրյանը անդրադառնալով արդարադատության դիրքերում ժողովածուին նշեց, որ այնտեղ տեղ են գտել տարբեր իրավական խնդիրների գիտագործնական պարզաբանումներ, ինչպես նաև ուղեգծվում է դատաիրավական համակարգի անցած ողջ ճանապարհը իր բոլոր բարեփոխումներով հանդերձ։ Հետաքրքիր է նաև, որ յուրաքանչյուր հոդվածում յուրաքանչյուր հարցավորություն երևում է պրակտիկ աշխատողի եւ գիտական մտքի համադրությունը։ Ինչպես ծնվեց գիրքը Վլադիմիր Հովսեփյանի խոսքով 2008 թվականին, երբ իրեն հրավիրել էին Արցախի պետական համասարանում դասախոսելու, նկատել է, որ Արցախի դատաիրավական համակարգի մասին համապատասխան նյութեր շատ քիչ կան, իսկ ուսանողները կարիք ունեն մասնագիտական գրականության։ Այդ իսկ պատճառով ձեռնամուխ է եղել այդ հոդվածաշարի ստեղծմանը, հետագայում այն ամփոփելով մեկ առանձին գրքի մեջ։ Երբ 2008 թվականին ինձ հրավիրեցին Արցախի պետական համալսարանում դասախոսելու մագիստրատուրայի կուրսում Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության դատական իշխանությունների հիմնահարցերը դասընթացի վերաբերյալ ես նկատեցի, որ Արցախի վերաբերյալ նյութերը շատ քիչ են։ Եղածներն էլ ցածրի վիճակում, ուստի նյութը ուսանողին մատուցելու համար հարկավոր է դրանք հավաքել, իմի բերել, խմբավորել, բարբերականացնել կամ ինչպես ասում են, յուրաքանչյուրը իր տեղը դնում։ Շնորհավորանքներ եւ հիշողություններ, որոնք հնչեցնում են ելույթ ունեցողները, գործընկերներն ու ընկերները Վլադիմիր Հովսեփյանին բնութագրում են որպես սկզբունքային, պարկեշտ ու ազնիվ մարդու, ով մեծ հեղինակություն է վայելում հասարակության շրջանում, բրբտուն մտքի տեր եւ ստեղծագործող իրավաբան, ով դեռ ասելիք ու անելիք անկասկած կունենա, համոզված են նրա ընկերները։ Նշենք, որ Արցախի Հանրապետության դատական համակարգում երկարամյա գործունեության եւ ներդրած ավանդի համար Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանով Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր Վլադիմիր Հովսեփյանն օրերս ապարգևատրվել է Մղթար Գոշ մեդալով, որը շնորհանդեսի ժամանակ Հոբելյարին հանձնեց Գերագույն դատարանի նախագահը։ Այնուհետև Վլադիմիր Հովսեփյանին հանձնվեցին Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի եւ դատավորներ հասարակական կազմակերպության խորհրդի պատվոգրերը ծննդյան 65-ամյակի կապակցությամբ եւ ի գնահատում ընդդատաիրավական համակարգում նրա երկարամյա գործունեության իրավագիտության զարգացման գործում ներդրած մեծ ավանդի Վարսիկ Հարությունյան այսօր Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն 10 կիլովոլտ մատաղիսկայանում սարքավորումների գրաֆիկով նախատեսված վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար սույն թվականի ապրիլի 25-ին ժամը 14-ից մինչև 18-ը կհոսանքազրկվեն Մարտակերտի շրջանի հետևյալ բնակավայրերը՝ Մատաղիս, Վարենկաթաղ, Թալիշ, Տոնաշեն գյուղերը իրենց մերձակա ձեռնարկություններով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։